Hey i r l 우리 그만인가? 아니 말고 h e g 그냥 말 한 번 걸어보고 봤어 h e i t s f r i d night 어디가 집에 가 벌써 이 시간에 가는 게 어딨어 내가 돌아만 말을게 나한테 걸었으면 하는데 저기 나가보서는 네 자꾸만 쇼트로 메시지 금이 저에게 내가 알리지 왜 the power that I want to die. When I get up, I'm 90 gold. If I'm gone, 94, they just take it all. People gotta control. Yeah.